Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 22-ն է, տարվա 142-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1992 թվականին Բոսնիա եւ Հերցեգովինան, Խորվաթիան եւ Սլովենիան միանում են ՄԱԿ-ին։ Այսօրը ծնվել է 1812 թվականին հասարակական եւ կրոնական գործիչ Գաբրիել Այվազյանը, 1813 թվականին գերմանացի կոմպոզիտոր Ռիխարդ Վագները, 1833 թվականին ֆրանսիացի նկարիչ եւ օֆորտի վարպետ Ֆելիքս Բրակմանը, 1844 թվականին ամերիկացի նկարչուհի Մերի Կեսետը, 1859 թվականին շոտլանդացի ֆիզիկոս եւ գրող Արթուր Կոնան Դոյլը Նրան համաշխարային հրճակ են բերել Շերլոկ Հոլմսի եւ դոկտոր Վաթսոնի մասին դետեկտիվ պատմվածքները։ Գրել է նաեւ պատմական արկածային եւ գիտաֆանտաստիկ ժանրի ստեղծագործություններ։ Կոնան Դոյլը նաև պիեսների եւ բանաստեղծությունների հեղինակ է։ 2004 թվականի մարտի 16-ին Լոնդոնում հայտնաբերվեցին Սր Արթուր Կոնան Դոյլի անձնական փաստաթղթերը։ Ավելի քան 3000 թերթ գտնվեց մի իրավաբանական ընկերության գրասենյակում։ Գտնված թղթերի շարքում էին անձնական նամակները, այդ թվում Winston Churchill-ից, Oscar Wilde-ից, Bernard Shaw-ից եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտից օրագրային գրառումներ, սևագրություններ եւ Շերլոք Հոլմսին Արարած գրողի անտիպ գործերի ձեռագրերը։ Գտածոյի մոտավոր արժեքը կազմել է 2 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Այսօրը ծնվել է 1907 թվականին կոմպոզիտոր Գուրգեն Ալեմշահը։ Նույն թվականին նույն օրն է ծնվել անգլիացի դերասան եւ ռեժիսոր Լոուրենս Օլիվիեն։ 1922 թվականի այսօրն է ծնվել նկարիչ Շանտ Հերթիևցյանը։ 1923 թվականի այսօրն է ծնվել կոմպոզիտոր Էդուարդ Աբրահամյանը։ 1924 թվականի մայիսի 22-ին է ծնվել ֆրանսահայ շանսոնիե եւ դերասան Շարլ Ազնավուրը։ 1929 թվականին դերասան Արմեն Խոստիկյանը։ 1939 թվականին ռազմական գործիչ հերոս Արկադի Տերթադևոսյանը 1950 թվականին լեզվաբան Լավրենտի Միրզոյանը 1960 թվականին հայ նկարիչ Գագիկ Ղազանչյանը, 1987 թվականին սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը։ Այսօրը տոնում է Շրի Լանկայում Հանրապետության օրը, Այսօր Միացյալ Եմենի Հանրապետության կազմավորման օրն է ու կենսաբազմազանության միջազգային օրը։ Այսօր մայիսի 22-ն է, տարվա ավարտին մնաց 223 օր։